vesela māšta nevajag. Es neesmu nācis dziedināt neveselos, es nācis dziedināt tos, kuri slimi. varam vienkārši lūkšanā Dievam pateikt, mums tu esi ļoti vajadzīgs, Dievs. Mēs nevaram bez Tevis, Dievs. Nevienu brīrku. Saka Dievam vienkārši, es nevaru bez Tevis, Dievs. Tu man esi vajadzīgs katru brīdi. Nevajag neko, ko tu man no, no savas rokas var iedot. Man Tu personīgi esi vajadzīgs, Dievs. Halleluja. Es nebaidīšos ļaunu. Mans Dievs ir ar mani. Un jā, Dievs ir ar mani. No kā man baidīties, no kā man by nelikšos ļaunumā, jo mans Dievs ir ar mani. Un jā, Dievs ir ar mani, no kā man baidīties, no kā man baidīties, teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, un slavējiet viņu visas tautas. To pilna vāranības, viņa žēlastība valda pār mums, tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Jo pilna vāranība Viņa žēlastība valda par mums, tā kungā uzticība paliek mūžīgi. Teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu, Teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu, teiciet to kungu, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna, jo pilna vārenības, viņa žēlastība valda pār mums, tā kungā uzticība paliek mūžīgi. žēlastība valā pār mums, tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Tas kungs ir uzticams, tas kungs ir uzticams, viņš mūs darīs stiprus, pasargās no ļaunām uzticams, tas kungs ir uzticams, viņš mūs darīs stiprus un pasargās no ļaunā. Yeah. Piedod Dievs mums par katru brīdi, Dievs, kur mēs esam staigājuši savās domās vai savā apziņā vai pat neapziņā, Dievs. Kur mēs esam dzīvojuši tā, kā Tu mums neesi vajadzīgs, Dievs. Kungs, Tu mums esi ļoti vajadzīgs, Tavu žēlstību, Dievs, mums ir mūsu maize. Tavs vārds ir mūsu maize, Dievs. Mēs katrs esam ēduši brokastis iespējams šorīt. Kungs, no tās maizes mēs nepēdam, Dievs. Dievs. Mēs bēdam no tā, kas nāk no Tavu vārdu, no Tavas mūtas, Dievs, no Tavu vārdu, Dievs. Tas mūs pabaro mums. Tas pabaro mūsu dvēseles, Dievs. Mūsu gāru. Halleluja, Dievs. Slavu Tev, Jēzu. Viss gods un viss slavu Tev, Jēzu. Good morning. Labrīt. Um, it's great to be here with you. Brīnišķīgi būt šeit kopā ar jums. Um, thank you for allowing me to stand up here to share the word of God this morning. Paldies, ka esat atļāvuši man šeit stāvēt jūs priekšā uzdien, um, sludināt jums Dievu vārdu. We've been in, in Latvia now four weeks. Jau četras nedēļas esam Latvijā. Uh, next week we go home. Nākušu nedēļu mēs jau dosimies mājās. The rest of the Irish team, the Irish invasion comes tonight. Un būs arī šo, šodien atlikusī īra komanda, kas būs tas īri, īri cilvēku uh, iebrukums. For a, for a history Latvijā. makers conference. Viņi, viņi, do, viņi brauc uz uh, History Makers kom, jauniešu konferenci. And, and then we go back home. Un tad mēs pēc šīs nometnes mēs brauksim mājās. And it's, uh, our time in Latvia has been powerful. Mūsu laiks Latvijā ir bijis ļoti spēcīgs. Uh, we've seen people come to know Jesus. Mēs esam redzējuši, kā cilvēki pieņem Jēzu, nāk um, pie Dievu. We've prayed with the sick, prayed mēs, with the broken. Mēs esam lūguši tiem, kuri ir slimi un uh, kuri uh, ir salausti. lives change. Mēs esam redzējuši, kā dzīves mainās. And glory to God. Un tas viss gods Dievam par to ir. Uh, and the last few days in my quiet time, Pēdējā laikā, pēdējās iep, nu, iepriekšējās dienas Dievs manā klusējā laikā ar viņu. uh, the Lord has been burdening my heart for my number one priority. Dievs ir ielicis manā sirdī tā, tā kā nastu par man pirm, numur viens prioritāti manā dzīvē. Uh, and that's my people back home. Tie, un tas ir par maniem cilvēkiem draudzē, kur Lat, um, Lat, Līrijā. This has been a holiday for us. Jā, šis jau patiesībā bijis laiks, kad mēs esam tā um, kā tādā, nu, atvaļinājumā. We, we work back home with young people. Uh, jā, nu, tur mājās Īrijā, kur es uh, dzīvoju, mēs strādājam ar jauniešiem. We do a ministry called There is Hope. Mēs, mums ir tāda, nu, kalpošana nosaukumu ir, ir, ir cerība. It's our heart to reach young people in addiction. Tā ir, nu, sird, sirdī mums ir aizsniegt jauniešus, kuriem and, eh, ir problēmas ar atkarībās. And abuse. Kur ir, kur ir uh, vardarbībā um, bijuši. Um, suicidal tendencies. Arī daudziem no viņiem ir ļoti liela tendence uz pašnāvību. And, nu, um, un domas par to. And only but a miracle will there be life. Jā. Jā, tas ir uh, nu, tāds brīnums, uh, nu, dzīvība ir brīnums. Without a move of God, there's no life. Jā, jo uh, nu, bez Dieva darbošanās nav uh, dzīvības. And just listening to that last song, Un pēdējā dziesmā, kur mēs dziedājām, klausoties tajā. You're supposed to cry at the end of a meeting. Jums vajadzētu kā raudāt um, pēc, pēc šī šāda dievkalpojuma. Not before you get up to preach. Jā, nu nevis, nu tad beigās vajadzētu um, raudāt, nevis tad, kad jānāk ir sludināt. And the words remind me of our calling. Tie vārdi atgādina par mūsu aicinājumu. Um, par to, uz ko mēs esam aicināti. It's not easy. Tas nav viegli. To serve God kalpot Dievam nav viegli. It's not always easy to live for Jesus. Nav vienmēr viegli dzīvot Jēzum par godu. We face hardships, we face trial. Mums ir visādi izaicinājumi, grūtības. We face difficulties. Un mums ir, nu, grūti, grūti laika arī. Uh, sometimes we have problēmas. questions for God that we may not get the answer to. Mums ir arī bijuši laika, mēs uzdodam Dievam jautājumus, kur mēs neesam saņēmuši atbildes. But we just understand his sovereignty. Bet mēs saprotam, ka viņš ir pāri visam. Uh, and for us, my family, un priekš mans un manas ģimenes, and our church back home, un mūsu draudzē mājās, kas ir, um, one of our young people disappeared last week. Kādu pagājušajā nedēļā viens no mūsu jauniešiem pazuda bez vēsts. And they found his body yesterday. Un uh, viņi atrada viņa līķi uh, vakar. It was a suicide. Viņš uh, izdarīja pašnāvību. So this morning we're planning the funeral arrangements. Jau šorīt jau tiek strādāts pie, pie bērēm. And he'll be buried next week as Nāk, I'm here. Nākošu nedēļu viņu abedīs, bet es būšu šeit. And all I have to hold on to is hope. Un viss, kas pie kā es varu turēties, ir, ir cerība. We reached this young guy in addiction. Viņš bija atkarībās, kad mēs viņam sākām kalpot. In his brokenness. Viņš bija salausts. And sorry. Es atvainojos. I come back to the sovereignty of God. Es vienkārši atgriežos pie tā, ka Dievs valda pār visam. We serve a God of hope. Mēs kalpojam Dievam, kurš ir cerība Dievs. And the scripture reminds us of that. Un uh, raksti mums par to atgādina. The Bible says that it's an anchor of hope. Dieva vārds saka, ka uh, Dievam tad, ka tāds drošs cerības ēnkurs, that is firm and secure kas ir tik pastāvīgs un, un stabils, and takes us behind the curtain un viņš, tas, tas ēkurs ir aizstā priekškara into the sanctuary to the presence of God. un pie paša Dieva viņa klātbūtnē šī cerība. This is the security we have in the gospel. Un tas ir tā dro, drošība, kas mums ir dot evaņģēlijā. I just listened to that last song. Un es klausījos šajā iepriekš pēdējā dziesmā, And kur mēs dziedājām. This message is for us this morning. Un šī vēsts ir priekš mums šajā rītā. I've never preached from this angle before. Es nekad šo no šādas puses nebiju redzējis. But as the song goes. Bet dziesmā ir dziedāts. I can see the light that is coming. Un gaismu redzu es, kas sāk spīdēt sirdī paļāvīgai. Yet I will praise you. Yet I will praise you, Lord. And I just hear the words and Man, there's a rise on Jesus. Jā, mēs dzirdot šo dziesmu, šos vārdus, tas ir vienkārši mūsu vēl pie Jēzus. Mūsu acis ir uz Jēzu, mūsu acis uz Kristu. Vai mūsu cerība ir uz viņu, vai mēs and, uz viņu raugamies? and my own trouble, mūsu pašu salauztībā un problēmās un grūtībās, morning, mūsu personīgais izaicinājumos šajā rītā. Man ir jāceļ savus acis apakaļ uz Jēzu. Jo ir vēl darbs, kas ir jāpabeidz, kas ir jāstrādā. This guy was very popular in the city. Viņš ir ļoti pazīstams I, puisis, šis, kurš izveid šo pašnāvību. Mēs nezinājām, kas viņš ir, kad mēs ar viņu sākām runāt, uzrunāt viņu ar evaņģēliju. He's, he's played all over the United Kingdom, like music. Viņš ir uh, vispār Lielbritānijā ceļojis un spēlējis mūziku. Glastonbury, all the, the big events. Lielos tādos, uh, nu, festivālos viņš bijis arī mūziķis, kas ir spēlējis. Yet he was so empty. Bet viņš bija ļoti, ļoti tukšs. God reached his heart that night. Un tajā vakarā mēs, kad viņam sludinājām evaņģēli, viņam Dievs pieskārās viņa sirdī. 27th of April, 7:30 p.m. 27. aprīlī 7. vakarā. We spent three hours with him as he came to Christ. Mēs trīs, trīs stundas viņu runājām, un viņš pieņēma Dievu, viņš nāca pie Dieva. And I don't fully understand, maybe with depression or the es, things that people go through. Es nesapratu to, nu, varbūt tā depresija, ar ko viņš gāja, bet lietas, kas, es tās lietas pilnībā neizprotu. But I found out this morning, bet es šorīt sapratu, that there's probably going to be over a thousand people at the funeral. Kad iespējams būs aptuveni tūkstots cilvēku šajās bērēs. You know, famous musicians. Pazīstams mūziķis. People from the entire city. Cilvēki no visas uh, pilsētas. And next week. Un nākošnedēļ. They will all hear the message of hope. Viņi visi redzēs, dzirdēs. Tie cilvēki, kas būs nākuši viņu bērēm, viņi visi dzirdēs šo cerības vēsti. And glory to God for that. Un viss gods Dievam par to. Through brokenness ka caur salaustību even Christ will be glorified. pat Dievs, pat Kristus būs And pagodināts. I want to share a message from my heart this morning. Es gribētu no savas sirds padalīties ar jums kādu And vēstu. I want you to tune into this message. Es gribu, lai jūs ieklausaties šajā Please don't go to vārdā. sleep. Neaizmiegat. And I've titled this, Are We Ready? Nosaukumu es šī vārdam es devus. Vai mēs esam gatavi? Are you ready? Vai tu esi gatavs? And there's a couple of different scriptures we're going to turn to. Būs kādas rakstvietas, kur mēs atvērsim. And I want you to put a, a finger into your Bible of Genesis chapter 6. Atveriet Bībeli 1. Mūzes grāmatas 6. nodaļā un And ielieciet also, atzīmi. just we're not going to go there now, but we're going to go to Matthew 24. Mēs tūlīt nelasīsim no 1. Mūzes grāmatas 6. nodaļas, mēs gribam vienkārši ieliekat atzīmi tur, bet mēs iesim uz Mata evaņģēlijas 24. nodaļu. And we're going to go between these scriptures this morning. Un šorīt mēs iesim uz šīm divām rakstvietām, starp viņām abām. So we'll read from 20, Matthew 24, verse 36 to 39. Mateja evaņģēlīja sākumā lasīsim Mateja evaņģēlīja 24. nodaļas. And just as you're turning there, no 36. panta. Heavenly Father, I thank you. Mēs lūksim, debes Tēvs, mēs Tev pateicamies. I thank you for your presence. Es pateicos par Tavu klātbūtni. I thank you, your word says height nor depth. Es pateicos, ka Tavs vārds saka ne augstumu, ne dziļumu. No powers or principalities of darkness. Ne spēki, ne tumsības varas. Will separate us from the love of God. Neviens no tā nespēja mūs atdalīt no Tavas mīlestības. As the words in that song, Lord, no storms. Kad eh, tajā dziesmā, kur dziedājam, kad ne vētras, kad labi laiki vai slikti laiki, kad tie mūs nepaņems prom no tavas klātbūtnes. Un šorīt es lūdzu Dievs, ka katra balss, katra auss tikt ie, ie, pievērš šim tavam vārdam. That every heart would be alive to receive you ka katra sirds būtu dzīve, lai saņemtu tevi. You're, you're preparing your church. Dievs, tu sagatavo savu draudzi. You're mobilizing your church. Tu mobilizē savu draudzi. And I pray, speak, Heavenly Father. Un debes Tēvs lūdzu, ka tu runā. I need to hear your words this morning. Man šorīt ir vajadzīgs dzirdēt tavus vārdus. I need to hear from you, oh God. Mums vajag, dzird, man vajag dzirdēt no tevis, Dievs. Speak to all of us in this place. Runā uz mums visiem šajā, šajā vietā, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Okay, we're going to read from 36 to 39 from no 36. līdz 39. pantam. Bet dienu un stundu neviens nezin, ne debesu eņģeļi, ne, ne dēls, kā vien tēvs, jo kā bija noas dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšana. Jo tā kā tanīs dienās priekš ūdens pūdiem tie rīja un plītēja precējās un devās laulībā līdz tai dienai, kad Noā iegāja šķirstā. Un tie nenāca pie saprašanas, tiekams plūdināts un aizrāva visus. Tāpat būs arī cilvēka dēla atnākšana. No one knows the day or the hour. Neviens nezina ne stundu, ne dienu. We've seen people over the years trying to predict these dates. Pēdējo gadu laikā ir bijuši ļoti daudz cilvēku, kas ir centījušies nu, tā kā paredzēt šo dienu, kad Jēzus nāk otro reizi. People have tried to understand the times. Cilvēki ir centušies saprast šos laikus. But the Bible is very clear. Bet Bībele ļoti skaidri pasaka, no one knows the day, ka neviens nezin dienu or the hour. un stundu. I don't know this next hour. Es nezinu nāk, šo stundu, nākošo I don't know stundu. what's going to happen at 5 o'clock today. Es šodien nezinu, kas notiks piecos šodien I vakarā. don't know what's going to happen tomorrow. Es nezinu, kas notiks rīt. Is Christ going to come back? Vai Jēzus nāks atpakaļ. I have no idea. Tieši tajā laikā par to es nezinu. And it's a good thing we don't know. Un ir ļoti labi, ka mēs nezinām. Because if we did know, Jo, ies- ja mēs zinātu, we might decide to put our feet up for a while. varbūt mēs vienkārši izlēmtu paņemt pauzi Sagaidīt, kad Jēzus nāks, It's kind of like when visitors come to your house. Tas ir tāpat, kā iespējams kāda ciemiņa, kas brauc uz tavu māju. That last minute dash to clean the place up. Kad pēdējā minūtē tu sāc tīrīt visu, lai It's usually, it's usually more the wives and the husbands. Ļoti bieži tas ir vairāk tieši sievas, kurš tīra, nevis vīri. Like, What's wrong with the place? It's okay. Jā, vīriem parasti viss kārtībā šeit ļoti skaisti. The wife is in panic, trying Bet to get the place organized. Bet sieva panikā censās visu saorganizēt. That it's a good thing we don't know. Bet ir ļoti labi, ka mēs nezinām to stundu. And we see here that Jesus links the second coming to that in the days of Noah. Un šeit Jēzus tā kā sakonektē tos notikumus un Noas dienas pa viņu, pa viņu atnākšanu. People were having a good time. Cilvēkiem bija ļoti jautrs laiks. Eating, drinking, given to marriage. Viņi tajā laikā Noas dienās viņi dzēra, ēda, precējās. And I don't think it necessarily means given to drunkenness. Es nedomāju, ka šeit tieši tiek runāts par kaut kādu nu, alkoholismu vai, nu, vai nodzeršanos. But eating and drinking sustenance, staying alive. Nu, tā ir tā dēšana un dzeršana vienkārši, kas, nu, barība, lai būtu dzīve. Marriage, reproduction, whatever. Laulība, vairošanās. Living life. Dzīvot dzīves. All things are good. Tās visas lietas ir labas. Viss būs labi. Viss, jā. <laughs> Then you nothing about what would happen is what the scripture says. Neko nezināju no tā, kas notiks, par ko Dieva vārds saka. Until it was too late. Līdz tam brīdim, kad jau bija pa vēl. And I believe this. Un es ticu. It's not that they did not know. Es ticu, ka nav tā, ka viņi nezināja. Because what sort of God would we serve? Lai, nu, jo kā, kā te būtu, ja būtu tāds Dievs? kuram mēs tagad kalpojam, no ja viņš nedod iespēju, pat nevienu iespēju atgriezties, nožēlot. Like Pēkšņi tas viss vienkārši cilvēks pārsteigt, so sots. Un tad pirmām kārtām viņi būtu vispār bez cerības. Bet tas nav tas, ko tas nozīmē. Jesus, said, jo Jēzus arī teica, ka labai, nu, labai vēstīt evaņģēliem jātiek sludinātam pa visu pasauli. It says, the heavens declare his glory. Un ir arī teiks, ka debesis pago, pa, sludina viņa godību. Creation declares the glory Visa of God. radība uh, dod godu Dievu un pagodina viņu. Pagodina Even the Dievu. greatest minds on our planet Un pat vislielākie, eh, visgudrākie prāti šai pasaulē. Mhm. Viņi pat uh, tic kaut kādam lielākam matemātiķim, piemēram. Viņi vienkārši viņu nesauc par Dievu. Tas vienkārši jo lietas nevar notikt tāpat vien. So world, Kad mēs skatāmies visapkārt pasaulē, creation, mēs redzam viņa radību. Ir teiks, ka tas pasludina viņa godību. People had become ignorant. Cilvēki bija kļuvuši tādi vieglprātīgi un ignorēja tās and they lietas. became closed to the word of God. Un viņi noslēdzās Dievu vārdam. It says they knew nothing Viņi teica, ka viņi neko nezināja. because they weren't watching. Uh, Viņi nenāca pie saprašanas, jo viņi neskatījās. They were blinded Viņi bija akli, viņi bija kļuvuši akli. by their own ignorance. Viņu pašu, nu, um, neuzmanības dēļ, viņš mm, mm, nevis neuzmanības, bet tas, ka viņi ignorēja tās lietas, viņi bija kļūši akli. When life is good, kad dzīve ir laba, you feel invincible. Tu tev liekas, kad viss ir, nu, kad tev neviens nevar uzvarēt. Viss būs labi. Kad viss notiks kā gribi. That life is good. Dzīve ir laba. And when life is really good, un kad dzīve ir paties laba, we have no need of a savior. Mums nav vajadzība pēc glābēji. Because we feel like gods ourselves. Jo mēs jūtamies kā paši kā Dievs. And Jesus is linking the second comment to that of the days of Noah. Un Jēzus tika pie, pieslēdz šo, šo notikumu pa Noas dienām pa viņa atnākšanu. Let's go to Genesis chapter 6. Un tad iesim tagad uz to pirmā mūzes grāmatas sesto nodaļu. And I believe God has put this in my heart for this church and myself this morning. Es ticu, ka Dievs ielic šo ir manā sirdī, šai draudzē šeit un man. Let's read uh, from verse 5 to verse 8. No 6. nodaļa no 5. līdz 8. pantam. Kad Dievs redzēja, ka cilvēka ļaunums augtina auga zemes virsū, un ka viņas izprāt tieksmes ikdienas vēršās uz ļaunu, tad Dievam kļūst žēl, ka viņš cilvēku zemes virsū bija radījis, viņš savā sirdī ļoti noskuma. Un Dievs sacīja, es iznīcināšu no zemes visu cilvēku, kurus esmu radījis. Cilvēki līdz ar lopiem, rāpuļiem, putniem gājas, jo man ir žēl, ka es tos esmu radījis. Bet Noādā atrada labvēlību Dievu acīs. Says, wickedness had filled the heart of men. Ļaunums bija piepildu cilvēku ļaunums augt un augt viņa sirdīs. He was consumed by wickedness. Cilvēks bija pārņemts ar ļaunumu. There was no room for anything else. Un nekam citam nebija vairs vietas. And it grieved the heart of God. Un Dievs sird tas ļoti skumdināja. And he says, I'm going to put an end to all things. Un Dievs saka, es beigšu šo visu, izbeigšu. And then he says, he found favor in the eyes of one man. Bet tur rakstīs, bet Noā atrada labvēlību Dieva acīs. And that man's name was Noah. Viens cilvēks, tas ir cilvēks bija Noā. Favor means grace. Un uh, labvēlība, tas nozīmē uh, žēlastību. He found grace in the eyes of one man. Dievs atrada žēlastību vienu cilvēku, vienu cilvēku acīs. And in verse 18 of chapter 6. Un 6. nodaļas 18. pantā. He says, I will establish a covenant with you. Bet ar tevi es celšu derību, saka Dievs Noām. That you and your family will be on an ark. Tu iesi šķirstā, tu, tavi dēli, tavu sievu un tavu dēlu sievas līdz ar tevi. And he asked Noah to build an ark. Un viņš uzdeva Noām celt ar, ar, nu, šķirstu. And God give the plans, he give the blueprints. Un Dievs viņam iedevs bija atklāja viņam visu plānu, visu projektu šim, šim, šim šķirstam. This is exactly how you will build this. Un viņš saka, tieši šādi tev būs jāceļ. It was approximately about half the size of the Titanic. Viņš bija puse no Titanic lieluma, ļoti liels. And here we see an amazing picture. Un šeit mēs redzam tādu apbrīnojumu bildi. Through one man. Caur vienu cilvēku. God's grace is poured out. Dieva žēlstība ir izlieta. He establishes a covenant that through that man. Un viņš nodibina derību, ka caur vienu cilvēku, caur šo cilvēku. Mankind will be saved. Cilvēku cilvēku, cilvēks tiks izglābts. That an ark will be built. Kas šķirs tiks celts. To preserve man. Lai glābt, lai izglābtu cilvēku. From, from the common destruction. Lai izglābtu viņu no tās, nāk, tās iznīcības, kas tuvojās. It's a picture of Jesus Christ. Un šis nāves ir, ir attēls par Jēzu Kristu. That when he said build an ark. Viņš teica cel, cel šķirstu. He says, put one door on the side. Un šeit ieliec vienu, du, vienas durvis tikai sānos. And you're going to build this thing on the side of a mountain in a dry area. Un tu viņu celsi kalna galā un tu, nu, nu, tādā sausā vietā. What is an ark? Kas tad ir šķirsts? What does it mean? Ko tas nozīmē? It means this. It's a place of safety. Tas nozīmē drošuma vieta. Of refuge. Drošības vieta, pasargāšanas vieta paglābšanās un, un drošības vieta. So when God is asking Noah to build an ark, un kad Dievs uzdod, uh, uzdodot Noam celt šo šķirst, through grace, ar žēlistību, says we're going to build a place of safety. Mēs celsim drošumu vietu. A place of refuge. Vietu, kur var paslēpties. And a place of security. Kur, un, kur ir drošība, kur var izglābties. For mankind priekš cilvēkiem. Jo visām lietām es esmu paredzējis beigas. Un ir ļoti svarīgi, kad lietas vienas durvis tikai sānos. Un uh, 22. pantā ir teikt šajā nodaļā, un no darīja, kā Dievs sacīja. It was not a quick build. Tas nenotika ātri. Šo šķirstiņš neuzcēla ātri. It wasn't a, a flat pack from Ikea. Tas nebija kaut kāds tāds no IKEA nopirkts kaut kāds. It um, wasn't just built in one evening. Kaut kas ļoti vienkārši, tas nebija uzcelts vienā vakarā. It took many years. Tas paņēma ļoti daudz gadus, lai viņu uzceltu. And this is where I want to talk to you guys. Un šorīt es gribu runāt ar jums par šo. We start into a work. Mēs esam sākuši šo darbu. Serving God faithfully. Kalpojam Dievam uzticam. One year in. Un pēc gada. No fruit. Nav augļa. Nothing. Nekas. Are you questioning God? Vai jūs mm, izjautājat Dievu? 10 years into the work. Desmit, desmit gadus jau kalpojam Dievam. And you're building faithfully. Un uzticīgi kalpojam un ceļam. Yet where is the fruit from this work? Bet kur tad ir augļi šiem darbiem? Do you become disheartened? Varbūt jūs pazaudējat sirdi. Do you become disillusioned? Varbūt jūs tā kā apjūkat. Do you lose hope? Varbūt jūs pazaudējat cerību. Lose focus? Pazaudējat fokus. 50 years in. 50 gadus kalpojot Dievam. Still nothing. Un atkal nekas. Yet you're trusting God in the Bet tu paļaujies uz Dievu un tu cel. Noah went for 100 years. Bet Noah cēls 100 gadus Give aptuveni. Aptuveni 100 gadus šos šķirs cēl. Yet he remained faithful. Bet viņš palika uzticams. And I believe the answer is in Genesis 6 verse 9. Un es ticu, ka atbildi ir 1. mūsu 6. nodaļas 9. pantā. It says he walked with God. Jo Noa vadīja savas gaitas ar Dievu. Ir rakstīts. Viņš vadīja savas gaitas ar Dievu. Un mēs redzam, ka Jēzus ir mūsu piemērs jaunajā derībā every day taking time with God the Father. Katru dienu viņš pavada laiku ar Dievu Tēvu. When life becomes difficult, he withdrew to spend more time Kad with the dzīve Father. palika grūta, tad viņš atdalījās un pavadīja laiku ar Tēvu. And it was no different in Noah's day Un tas nebija nekas savādāk, kā bija Noas laikā. as it is in our day. Un arī tāpat ir arī mūsdienās But tagad. Jesus is our great example. Bet Jēzus ir mūsu lielais piemērs. So Noah, he starts to build this work. Un tad Noa sāk strādāt pie šī darba, pie šī šķirsta. God is providing the supplies. Dievs sagādā šos visus resursus. Most likely through local businessmen and community. Iespējams, ka caur vietējiem biznesa cilvēkiem vai caur sabiedrību, kas tur vietējā bija. God uses these things. Dievs lietoja tās lietas. As he does in our own life. Tāpat arī mūsdienās viņš to dara. The timber needs to be provided. Ir vajadzīgi koki. Nails, I don't know if they had nails back then, Nezinu, but let's <laughs> nail vai... the ship together. Bet kaut kā vajadzēja sas, sastiprināt šo šo šķirsti. Visas tādas lietas, zāģi vai vēl kādas lietas, lai visu šo varētu izdarīt. Viss tas bija vajadzīgs. Un sievai vajadzēja uh, tapeces un uh, krāsu priekš viņa, viņas istabas. <laughs> um, so you start this build. Un tad viņi sāka celt. In the middle of Kuldiga. Kuldīgas viducī. People ask questions. Un cilvēki uzdod jautājumus. Hey, Matīs, Matīs, What are you doing in your back garden? ko tu tur dari tajā savā dārzā? Are you building a, a playhouse for your children or Cel tur kaut kādu savu bērniem, spēju laukumiņu vai ko? no? Nē, God's going to send a flood Dievs sūtīs plūdus, and he's going to destroy all things. un viņš visas lietas iznīcinās. He said to build an ark. Viņš man lika uzcelt ar, to šķirst, It's going to be a place of safety un and tā refuge būs pa paglābšanās vieta for mankind. cilvēks cilvēki, cilvēkiem. He wasn't a TV evangelist. Viņš nebija tele, televizora evanģēlists. Because there was no TVs, jo but tās you know, laikās jau arī nebija televizora, bet He lived for truth. Un viņš dzīvoja patiesībai. He was a preacher of righteousness. Un viņš bija taisnības sludinātājs. And when people asked him, said, Noah, what are you doing? Un kad cilvēki uzdeva viņam jautājumu, no, ko tu dari? Your three sons, are you crazy? Tev ir trīs dēli, tu esi traks. Your sons have got nicknames around the community. Taviem bērniem, dēliem pat ir iesaukt šajā sabiedrībā. Visur They're being bullied for what you're doing. Viņus pat uh, vajā un, un, un, un dara pār viņiem dēļ tā, ko tu dari. There's no river, there's no ocean, we're on the side of a mountain. Mēs taču esam kalnu virsotnē, šeit nav ne upe, ne, ne, nekā. Šeit it doesn't nav. rain that much here. Un šeit pat nelīst tik daudz lietas. But he was a preacher of righteousness. Bet viņš sludināja taisnību. One year passes. Viens gads pagāja. Ten years pass. Desmit gadi pagāja. Fifty years pass. 50 gadi pagāja. And there's not one encounter in scripture where he doubted God. Nevienā vietā nav teikts, ka no apšaubīja Dievu. Because he walked with him. Jo viņš vadīja savus gaitas ar viņu. Now your Matisse is building an ark in the middle of Kuldiga. Matīs, piemēram, ceļ uh, šķirstu Kuldīgas viducī. Like any community, word travels very, very mm, fast. Un arī šādās mazās pilsētās vārds ļoti ātri izplatās. People like to talk. Cilvēkiem patīk runāt daudz. So before long, the local village finds out about this thing. Un mm, pavisam drīz jau šis vietējais uh, pilsēta ciems uzzina šo visu lietu, People ko Matīs start to dar. tell stories about it. Sāk stāstīt stāstu par to. That guy is crazy. Tas puisis ir traks. That church there, they are nuts. Tā draudze, tur viņi, viņi traki. He keeps building. Bet viņ, viņš God turpina keeps celt, providing. un Dievs turpina sagādāt. And he keeps being a preacher of Un righteousness. viņš turpina būt par taisnības sludinātāju. He keeps telling the people, Un viņš turpina teikt cilvēkiem, a flood's coming. nāk plūdi, It's going to be the end of all things. un būs visām lietām beigas, God's going to wipe out mankind. un Dievs pilnībā iznīcinās cilvēci. And there's only one hope. Un ir tikai viena cerība. And that is the ark. Un tā ir, tas ir tas šķirsts. That is the only place of safety. Tā ir tāda vienīgā vieta, kur drošības vieta vienīgā. From God's wrath. No, no, lai izvai, izbēg no Dieva dusmības. So after many years, un tad pāris gadus pagāja. It's the biggest construction in the town. Un tā ir beigās jau kļūst par tādu lielāko uh, celtnie, cel, nu, būvi, būvi uh, visā tajā pilsētā. Tourists are being bussed in from all over the world. Turisti pat tur ierodās no visas pasaules taking their photographs, fotografējās, selfies. Like, this guy's crazy. Šis cilvēks, viņš traks. 50 years ago he told us that there was going to be a flood. 50 gadus atpakaļ viņš teica, ka būs plūdi. But nobody believes him anymore. Neviens jau vairs viņam pat netic. We didn't believe him from the first place. Mēs pirmkārt jau viņam neticējām We just pašā think he's sākumā. crazy. Mēs jau pašā sākumā domājam, ka viņš ir traks. Noah keeps being a preacher of righteousness. Bet Noa turpin būt par ā, uh, taisnības sludinātāju. And in Matthew 24, it says, they did not know that the floods were coming. Matei 24 teiks, ka viņi nezināja, ka tie plūdi nāks, ka tie En- nāk. In the Old Testament, in the genealogy through Scripture, Un uh, vecās derības tā kā mm, caur paudzēm, caur šiem cilvēkiem. Noah's father was called Lamech. Uh, Noahs tēvu, ciltsrakstos, tātad Noahs tēvu uh, sauca Lamaks. Do you know whenever Adam, the first of all creation, was still alive? Zini, kad Ādams vēl pirmais no radība bija vēl dzīves. So was Lamech. Arī Lamaks bija tajā laikā. Noahs tēvs. They knew one another. Viņi viens otru pazina. So you're hearing the story firsthand. Un tu dzirdi šo stāstu, nu, pirmā, pirmo He'd be reizi. telling the stories of the Garden of Eden. Un ā, Ādams noteikti stāstīja šo stāstu par to ēdienas dārzu tam lamakam. He'd be telling the story about how Eve made him eat the fruit, Un, un tad viņš arī stāstīja, kā Ieva piespied viņam ēst šos augus, how they were banished from the garden, kā viņas izdzina no, no, no, no šī dārza. who God is kurš kāds Dievs par to viņam stāstīja. Un Ādams arī staigāja ar Dievu. And telling these stories to his generations. Un nu, viņš dalījās par šiem stāstiem ar paudzēm. Lamak was still alive. Un Lamaks bija tajā laikā arī ar viņiem. That was Noah's father. Un tas bija Noahs tēvs. So everyone would have known. Un visi zināja. Whenever they asked Noah, why are you doing this? Un kad visi prasīja Noahs, kāpēc tu tā dari? Noah had depth behind that. Noasam bija tāds tā kā, nu, dziļums šim stāstam. Because he knew someone that walked with God. Jo viņš zināja kādu, kurš bija vadījis gaitas ar Dievu. So it's not a story of a story of a story. Tas nav vienkārši stāsts, kurš tiek pārstāstīts. He brings it right down to one generation. Viņš at, tas viss nonāk pie tā viens paudzes uh, piedzīvotā. Noah's grandfather. Noahs vectā, vectēvs was called Methuselah. Methuselams bija no vārds viņam. He was the oldest man in scripture. Un viņa, viņš bija vecākais vīrs, kurš tiek pieminēts rakstos. Viņš dzīvoja 969 gadus. And I'm a bit of a realist. Mēs esam diezgan tāds realistisks, Think, piemēram. How on earth could you live to almost a thousand years old? Es domāju, kā tas par iespējams dzīvot tūkstos gadus gan rīz. But I believe before the flood, Bet es ticu, ka pirms tam, kad nāca plūdi, everything was different. Visi bija pilnīgi savādāk. There's a lot of uh, scientific evidence to a lot of difference before the flood. Ir ļoti liela tā zinātnes pierādījumi par tiem, par tiem pirms plūdu laikiem. We don't fully understand it, but this is what the scripture says. Mēs pilnībā to varbūt nesapratam, bet tas ar to raksta, par to saka. And he was still alive. Un viņš bija arī dzīvso tajā laikā. And he would have told the stories to Noah. Un arī, un arī Noasam, šis vecstāvs, Noas vecstāvs, bija tas, kurš stāstīja stāsts. Methuselah died the year of the flood. Un Metūzelams nomira tajā gadā, kad nāca plūdi. In fact, in the Hebrew Bible teachings, un ebreju Bībeles mācībās, they maintain he died seven days before the flood. Ir rakstīts pat, kad eh, viņš nomira septiņas dienas pirms nāca plūdi. Methuselah's name means nu, Metūzelama tas vārds nozīmē tulkojumā. Death shall bring judgment. Ka nāve nesīs tiesu, so his life sodu. Was grace. Un viņa dzīve, tas nozīmē, ka bija, viņa dzīve bija žēlistība. There was a portion of grace, time given. There was a portion of time given. Bija laiks, kurš viņam bija dots. And it was grace. Un tā bija, tas bija žēlistības laiks. He was really old. Viņš bija tiešām nu, vecs. Gan īsti tūkstots gads dzīvoja. And he dies. Un viņš nomirst. Now, According to scripture it says in chapter 7 verse 4. Un 7. 7. nodaļā 4. pantā 1. mūsu grāmatā. We can read this. Jo pēc septiņām dienām es likšu uz lietumu līt virs zemes 40 dienas un 40 naktis, un es iznīcināšu no zemes visus visu dzīvo, ko es biju radījis. So they entered the ark. Un viņi iegāja šajā šķirstā. He said, seven days from now. Un septiņas dienas no šī brīža. I will bring flood waters. Nāks plūdu ūdeņi. That kind of lines up with their thinking. Tas nāk kopā ar to, ko viņi domāja. Whether it is or isn't. Ir vai nav. But we just see it in scripture. Bet mēs to lasam rakstos. Time was up. Bija, laiks bija beidzies. The countdown clock went to zero. Un šis uh, timers apakaļ, uh, tas skaitītājs apakaļ iejoši bija apstājies uz nulles. The time of grace has come to an end. Žēlstības laiks nāk uz, iet uz beigām. It says they were eating and drinking and given to marriage. Un viņi tur, tur rakstīts, ka viņi tur dzēra, laulājās, They were having a good dzīroja. time. Viņiem bija ļoti labs laiks. Everything was vispos labi. Viss bija tā, ka viss ir labi. Everything, they were top of the world. Viņi bija uz pasaules, gal, pasaules kalna. Mums nav Dievs vajadzīgs. Mums nav vajadzīgs šīs lietas. Noa ir traks. Then the rain starts to come. Un tad sāk nākt lietas. And we can see it in the scriptures. Un rakstos mēs lasam. In chapter 7, verse 11 and 12. 11. pantā un 12. pantā 7. nodaļā. 600. novas mūža gadā, 2. mēnesī un 70. mēneša dienā, tieši tanī dienā pārplūda lielo dzelmju avoti un tika atvērta debes loga un lietas lī pār zemi 40 dienas un 40 naktis. And I want to tell you something, church. Es gribu jums kaut ko pateikt, draudz. This is no children's story. Šis nav nekāds uh, bērnu svētdienskolas stāsts. We told our children and when they were younger, you know, we were singing songs about Noah. Mēs bijām bērni, mēs mūsu bērniem mācījām svētdienskolas you know, like, dziesmas par Noah. Down came the rain and torrents, splish splash, you know, all those Ir nice tādas visādas dziesmas, bērnu dziesmas par Noahs laiku. And the kids loved it. Un bērniem tas ļoti patika. But imagine how scary this would be. Bet iedomājies, cik bai, baisi tas viss bija for the people of the day. Tajā laikā tiem cilvēkiem. When they were given to marriage and they were doing other things. Viņi tur no, bija nodojušies savām lietām, tur darbojās, laulājās. No interest in the things of God. Viņam nebija nekāda interese par Dievu lietām. And even Noah being a preacher of righteousness. Un pat arī Noahs, kurš bija viņu vidū tiesnības sludinātājs. Lived this gospel for a hundred years. Dzīvoja uh, Simts gadus tādā vidē, aptuveni simts gadus. And the rain starts to come. Bet sāk nākt lietas, sāk liet lietas. And everything starts to rise from the ocean. Un no okeāna, no ūdeņiem sāk viss celties. Water starts to come through people's front doors. Un cilvēki sāk smelties cilvēku mājās. Their chairs and tables start to float in their jau house. Viņu galdi un krēslu izsāk jau peldēt pa viņu māju. All their valuables, everything they've worked hard for is begin to be destroyed. Viss, ko viņi strādāja un pelnīja, viss tas tiek iznīcināts you start to get a little bit scared. Un sāc, tu sāc baidīties. You think, man, it's, it's really coming down out there, honey. Oh, mīļā, tiešām tur baig, baig stipri līst. Let's go upstairs and escape this water. Iesim labāk otrajā stāvā dzīvot, varbūt And the water izbēgsim šo comes ūdeni. upstairs after you. Un otrajā stāvā jau ūdens sāk And plūst. then you start to get really scared. Un tad tu sāc pavisam bai, bailīgs palikt. Man, we're in trouble now. Oh, mums ir patiešām, mums tiešām problēmas. And in that moment, no longer do you care about the pleasures of life. Tajā brīdī vairs tev neuztrauc visas pasaules kārības un visi šie labas labumi. instinct kicks in. Un šis izdzīvošanas instinkts iedarbojās uzreiz. Staying alive. Izdzīvot. And then you're reminded about Noah being a preacher. Un tad tu tiec atgād, tev tiek atgādināts par uh, to, ka kā Noahs bija taisnības sludinātājs. And they say, get to the ark. Jāskrien uz ārku, jāskrien uz šķirst. Your, just go, go. Jāskrien vienkārši tur ir. Don't take anything with you. Neņem neko līdzi, skrienam uz to šķirst. And you get to the ark. Un viņi aizskrien uz to šķirst. And the water levels rising up. Un jau tie plūdu, tas, tas uh, līmenis jau ceļās, ūdens. And you're banging on the side of the walls. Un daudzās pie šīs šķirsta uh, Let durvīm. Ielaid mūs. Let me in. Ielaid mūs. You were right. Tev bija taisnība. I'm sorry. Nu, piedod. Please open the door. Atver lūdzu durvis. This is very real. Tas ir tāds reāls notikums. And I'm not doing it to scaremonger this morning. Es negribu šeit ievies bailes to stāstot. But Jesus is linking this to the days of Noah. Jā, bet Jēzus pievieno šo stāstu, kas tā attiecina šo stāstu par viņu laiku, kad viņš nāks apakaļ. Read verse 16. Un 16. pantā lasīsim no visiem, kas iegāja šķirstā, bija tēviņš un mātīt, un tie iegāja, un Dievs, kā Dievs bija pavēlējis, pēc tam tas kungs aizdarīs šķirstu aiz viņiem. Time of grace is now over. Žēlstības laiks ir beidzies. You had almost a thousand years. Tev bija gandrīz tūkstots gadi. Un šis ļaunprātība, ļaunas lietas ir pārņēmušas tavas dzīves. Tu atteicies klausīt šai uh, uh, žēlstības un cerības vēstī. Jo es ticu, ka ja viņi būtu klausījuši, viņi arī būtu uzņemti. God shut the door. Bet Dievs aiztaisīja durvis. Because he needs to shut the door. Jo viņam ir jāaiztais tās durvis. Because we would open it jo mēs tad arī būtu attaisījuši viņus savādāk. Bet Dievu laiks, Dievs bija devis laiku. And 2000 years ago, un 2000 gadus apakaļ. Jesus went to that cross. Jēzus pirms 2000 gadiem aptuveni, Jēzus gāja uz krustu. And through his life grace was poured out. Un caur viņa dzīvi žēlstība tika izlieta. A covenant was established between God the Father and God the Son. Bija noslēgta derības starp Dievu Tēvu un Dievu Dēlu. And Jesus became that ark. Un Jēzus kļūt, ir kļūst mums tagad par šo šķirstu. The place of safety. Tā ir vieta, kur izglābties, drošības vieta. From the wrath of God against sin. Lai izglābtos no Dieva dusmības pret grēku. Ka tā ir, ka Jēzus ir mūsu tas patvērums. And the same as the ark, he said there's going to be one door. Un arī tāpat arī teiks, kā šķirstam, arī mums ir vienas durvis. And the Bible says this. Un Bībele saka. Kad viņš ir šīs durvis, Jēzus, un neviens nevar atnākt pie tēva kā tikai caur mani. Viņš ir šī šķirsts, šī drošības vieta, Jēzus. And it says in Matthew 24 that no one knows the time or the hour, not even the son. Jā, un arī Mateja evaņģēla 24. nodaļā teiks, ka neviens nezina, neviens cilvēks nezina, ne arī dēls like pats Noah, nezina, kuru stundu. Kā Noas, tāpat arī Kristus nezina. But only God. Vienīgi Dievs to zina. And he will shut the door. Un viņš aiztaisīs tās durvis. Turn to Revelation chapter 3. Atklāsums grāmatā trešajā nodaļā atvērsim. Let's read verse 7. Pēdējā Bībeles grāmata 7. pantā. Tā saka svētais patiesīgais, kam Dāvid atslēg, kas atver, un neviens neaizslēdz, kas aizslēdz, un neviens neatver. Whatever God opens, Lai arī ko Dievs atvērt, no man can shut it down. neviens cilvēks to nevar aizvērt. May that be Noah building the ark. Varbūt tas bija kā Noāns, kas cēla šķirstu. God allowed the provisions to come. Dievs sagādāja visas lietas, kas tam bija vajadzīgas. No matter what people might have said. Vienalga, ko cilvēki teica. That God's plans were going to be fulfilled. Ka Dieva plāni bija piepildīti. But when God said time is up. Bet kad Dievs teica, laiks ir piepildīts. Time of grace is over. Ka žālstības laiks ir beidzies. I am shutting the door. Es aiztaisu durvis. No one can ever open that Neviens vairs nevar attaisīt. What a sad day that will be. Kāda skumīga diena tā būs. What a terrible day that will be. Nožālojam, drausmīga diena tā būs. And Jesus is linking this to the days of Noah. Un Noas dienām Jēzus šo stāstu pieslēdz, pievieno. Church, we do not know tomorrow. Ziniet, draudz, mēs nezinām rītdienu. We just know we're living in today. Mēs zinām, ka mēs dzīvojam šodien. God has blessed us with breath. Dievs mums ir devis elpot, ko, gaisu. He has blessed us with life. Viņš mums ir devis dzīvību. And he has blessed us with his spirit. Un viņš mums svētīs ar savu garu. That we may be used of God today. Ka lai mēs tiktu lietot, no, lai Dievu tiktu, no Dievu mēs būtu lietot viņu. And let's not no put off until tomorrow. Un tāpēc neatliksim tās lietas uz rītdien. What could be done today? Kas varētu tikt izdarīts šodien? The ark of Jesus Christ. Jēzus Kristus šķirst. Jesus said, I did not come to condemn the world. Jēzus teica, es neesmu nācis, lai pazudinātu šo But pasauli, through my life, save it. bet lai caur sevi, caur savu dzīvību, lai viņu glābtu. Jo žēlstības laiks iztek. Arī tas nāk uz beigām. Un mēs varam skatīties visu apkārt pasaulē. Un mēs redzam daudz dažādas lietas, kas notiek. Visādi mums varbūt, pie, varbūt mēs varam piepildīties ar bailēm, dēļ terorismu, visām tām lietām. Mēs jau arī pat nezinām, no kurienes nākošās problēmas nāks. Where's your hope? Bet kur ir tava cerība? What do you put your hope in? Uz ko tu paļaujies? It says, when I can see a light that's coming. Un kad teiks, ka tajā dziesmā, ko dziedājam, es redzu gaismu, kas nāk. For a heart that holds on. Un tai sirdī, kas turās, kas, kas uzticās, kas tic. Colossians 3 says that in Christ my heart is hidden in him. Kolosiešiem grāmatā trešajā nodaļā teicis, mana uh, cerība ir viņā apslēpta. My heart is safe in Christ. Mana sirds ir drošībā pie Kristus. No matter what the world throws at me, Lai arī ko pasauli varētu mest man virsū, I'm on the boat. Es esmu uz šķirsta, uz šīs I'm on the laimes. ark. I am safe. Es esmu šķirstā, esmu drošībā. I am 1 billion percent safe. Man ir viens miljards eh, procentu drošības. Even in my greatest failures, Pat arī tajos brīžos, kad es kļūdos, I am covered by the blood of Christ. arī tajā brīdī man Dievu Jēzus Kristus And I asins am on man that ark. šķīstī. Es esmu tajā šķirstā un es esmu drošībā. And we see in Matthew 24, un Matei 24. nodaļā Jesus goes on further again. Jēzus turpina teikt. And from uh, verse 40 to 41, no 40. pānta līdz 41. Tad divi būs laukā, viena pieņems, otra atmetīs. Divas malas dzirnavās, viena pieņems, otra atmetīs. Oh, okay, there'll be two men in a field. Būs tā, ka būs divi vīri laukā, divi cilvēki laukā. Būs divas sievas, kas būs uh, um, graudu malšanas vietā. It says in that moment, un teiks, ka tajā brīdī one person will be taken. vien paņems, The Christian will be taken out. kristietis tiks paņems whether in the fields or at the mill. Vai tas arī būtu laukā vai dzirnavās. When the countdown comes to zero, kad beigsies, izbeigsies laiks, nonāks līdz nullei, and the pulkstens, final trumpet is sounded, un kad pēdējā šī trompeta tiks skanēta, šī taura, Christ is coming back for his bride. kad šī bazūna skanēs, tad Kristus nāks pēc savas līgavas, He's pēc coming back draudzes. for those that are on the ark, Viņš nāks pēc tiem, kuri ir šajā šķirstā. for those that are secure in Christ, Pie tiem, kuri drošībā ir pie Kristus, kuri drošībā ir and the Kristus. door is shut un durvis būs aizslēgts. But when Jesus is talking about this, Bet, kad Jēzus saka par šo, it grieves my heart. tas man sirdi sāpina. Because sometimes we are put in positions in the fields with other men. Jo ir brīži, kad mēs esam arī uz kāda lauka kopā ar citiem cilvēkiem. And perhaps we don't like them so much. Un varbūt mums šie cilvēki nepatīk daudz. Or we don't communicate, we don't Vai talk. varbūt mēs ar viņiem nerunājam, nekomunicējam. We refuse to bring the message of hope. Un ka mēs atsakamies nes šo cerības vēsti. That you're working in close quarters with somebody Tu else. varbūt kāds cieši strādā kopā, kopā, And yet never bring the message of bet hope. nekad nepadalies pa cerības vēsti. Noah being a preacher of righteousness. Noās bija taisnības sludinātājs. Christ stood for truth. Kristus stāvēja par patiesību. He is truth. Kristus ir And patiesība. he's in me. Un viņš ir mūsos. And the same spirit that rose Jesus from the Un dead tas pats gars, kas piecēla Jēzu no nāves, is the same Holy Viņš tas pats svētais gars, kas ir manī šodien. Tas ir augšām celšanās spēks. Tā, tas ir spēks, kas dod dzīvību. Bet ļoti, mēs esam ļoti bieži situācijās ar citiem cilvēkiem, un kad mēs esam uz šķirsta, oh, es esmu glāts. Nu, viņš nav. Es viņam neteikšu. Kāpēc? Šis augšām celšanās spēks, kas ir tevī. Šis svaidījums un spēks, kas tev dod spēku aizskart un aizsniegt. Es šo sāku redzēt rakstos. Or the women at the grind mill together. Un šajās dzirnavās šīs sievas, kas strādā. And sometimes not all women get on nevienmēr nu, sievas var sadzīvot savā starpā. Did you see the way she looked at me? Tu redzēji to, kā viņa, viņas manī paskatījās. Did you see the way she looked at my clothes? Tu paskatījās, tu redzēji, kā viņa redz skatījās manām drēbēm. I know what she's saying. Es zinu, ko viņa domā un saka. I don't like her. Man viņa nepatīk. And you close up on your heart. Mēs noslēdzamies savās sirdīs. Day, face face, Varbūt tāds pret acis jūs tomēr kopā tur strādājat vienā vietā. Like, mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. But you're thinking something else. Bet tu domā pavisam kaut ko citu. And time runs to zero. Un laiks iet uz beigām. And time is up. Un laiks beidzās. It's done. Viss beidzies. The door is closed. Div durvis aiztaisīts. And you go into glory. Un tu aizēji godībā. It pains my own heart. Un man sirdī sā, ir sāpe. Thank God use my life. Un es saku, Dievs lieto man dzīvi. Even if I have to be ridiculous. Ja man jābūt jāizskatās kā muļķim. Even if I have to do foolish things. Ja man jādara, jādara kaut kādas muļķīgas lietas. That your name will be preached to others. Bet lai, lai, lai tādā veidā tavs vārds tiks sludināts citiem. That they too would come to the ark. Lai arī viņi nāktu šķirst. That they too would find rest. Lai arī viņi atgā, at, atrastu drošību un šo cerību Kristu. Cilvēki ēd, dzēr un dzīro un precās. Ir ļoti daudz cilvēku tur ārā. Viņi nezin, kas notiek. Viņi ir, daudz ir pazaudējuši cerības. Jesus is only a story to them. Varbūt Jēzus ir kaut kāds stāsts, ko viņi ir dzirdējuši. But you are the preacher of righteousness. Bet tu esi tas, kas sludina taisnību. You are the living hope of Christ. Tu esi dzīvā Kristus cerība. God's calling upon your life. Un Dieva aicinājums pār tavu dzīvi. You know, we're all preachers here today. Mēs visi esam sludinātāji šeit. All of us. Visi mums. We're all like Noah. Mēs visi esam kā Noahs. Called of God. no Dieva. The spirit of God inside of us. Dieva gars, kas ir mūsos. In 2 Timothy chapter 3. Otrā Timoteja vēstule. These are the last few verses I want to share from. Trešā nodaļa. And this is Paul writing. And I want to read from chapter 3 and verse 1 right through to verse 5. Whenever you turn there. Trešā nodaļa, otrā Timoteja. Pirmā līdz pie, piektam pantam. Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki. Jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nef, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzputi, uzpūtīgi, mīlēdām vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdām ārēju svētbību, bet tās spēku noliekdam no, un no tādiem izvairies. And we can read this in a different context. Mēs varam lasīt šīs lietas no cita konteksta. Who's Paul writing to? Kam viņš raksta, kam Pāvils raksta šo vēstuli? Who is the audience? Kurš ir, kur ir šie cilvēki? Because he's talking about the last days. Jo viņš runā par pēdējām dienām. When Jesus rose from the grave, it was the last days. Kad Jēzus Kristus cep, tika uzmodināts no kāpa, tās jau bija pēdējās dienas. Jo tās bija uh, sākuma žēlstības laikam, kurš so iztecēs. Last, last. Es redzu tās bailes, kas ir Ukrainā. Right us, mums arī Francijā, turpat blakus mums ir visi ter teroristi, šie uzbrukumi un traks lietas, kas notiek. Jo cilvēki grib to, ko viņi grib. Viņi grib paņemt tās lietas, ko priekš sevim, ko viņi grib sev. Viņi sev mīl mīl. They want a name for themselves. Viņi grib savu vārdu iegūt. They want some stature. Viņi grib kādu uh, status iegūt. They want to be proud of themselves. Viņi grib būt lepni par, par sevi. Disobedience. Nepaklausīgi. Lovers of pleasure. Mīlot vairāk We live in a society now that's all pleasure filled. Mēs dzīvojam tādās uh, sabiedrībā, kas ir pilna ar baudām. Says, loves pleasure kārēm, rather than God. Kurim tur rakstīts, ka mīl baudas vairāk nekā Dievu. Says, Un tur teiks, ka viņiem ir it kā izskatās, ka viņi ir dievbijīgi, izrādīdami ārēju svētbību. That we put on the mask of Jesus Kad uzliek Jēzus masku, we dress up like Christians. mēs saģērbamies kā kristieši. We pretend on the outside. Mēs izliekamies no ārā kā kristieši. And we deny the power of the Holy Bet Spirit. noliedzam, noliedzam that svētā gara spēku. We restrict the Holy Spirit mēs ierobežojam svēto garu, kurš var darboties caur mums. This resurrection power. Šis svētā gara augšām celšanās spēks. And we may look at these scriptures and see that in the world. Mēs varbūt skatāmies šajos rakstvietos, mēs varam to attiecināt uz pasauli. And with all this terrorism throughout the world. Visām šiem teroristiem, terorismu aktiem, visām šīm lietām and pasaulē. different people fighting to be president. Un tik daudz cilvēku, kur cīnās, lai kļūtu par prezidentu. Trying to kill one another to get into position. Viens otru grib nogalināt, lai iekļūt, nu, iegūt šo pozīciju. It is nothing. It is nothing. Tas nav nekas. In comparison. Tā salīdzinājumā. That when this becomes the church. Kad Tas viss var notikt pasaulē, bet ja tas notiek draudzē, nav the, nekas līdzīgs tam. The godlessness in the last days. Ka pēdējās dienās šī atkrišana no Dieva, šis... That when this becomes the heart of the church. Kad šīs visas lietas sāk palikt sirdī draudzēm. That's about our ministry. Mana kalpošana. Manas lietas. Kad mēs paliekam e, egoistiski. Ir ļoti viegli būt piepildītam ar, ar baudām, ar kārībām. And little by little we start to realize we're becoming all consumed. Un pa, pavisam nedaudz mē, tā pam, pamazām, bet mēs jau ieraugam to, ka mēs jau esam pārņemti. And we deny the power of God. Un tādā veidā mēs noliedzam Dievu spēku mūsos. That we become pleasure over purpose. Ka mēs uh, pieliekam to kārības vairāk, lielāka vieta nekā mūsu aicinājumam, mūsu mēķim. Where we choose gluttony over grist. Ka mēs izvēlamies rīt vai ēst daudz vienkārši, bet nevis žēlistību. Where we become the prisoner and not the preacher. Ka mēs kļūstam par uh, cietumniekiem, nevis sludinātājiem. That there needs to be a resurrection awakening. Jābūt tādai augšām celšanās pamošanās. In the entire church globally. Visā pasaulē draudzēm in us individually. Un mums katram individuāli. When we're wakened up to that, Christ says, I am coming home. Kad mēs pamostamies un kad mēs dzirdam, ka Kristus saka, es nāku atpakaļ. I'm coming back to take you home, I Es should have said. nāku tevi ņemt mājās. There's no time to waste. Nav laika, ko var, vai, ko var iznī, iz, nu, izniekot. He says, I have opened the door. Es esmu atvērš durvis, Kristus saka. Time of grace is Ir not, žēlstības laiks, but it's going to end. bet tas beigsies. We don't know when it hits zero. Mēs nezinām, kurā brīdī būs tas nulle. The ark is built. Šķirsts ir uzcelts. It's ready to sail. Tas ir gatavs, lai dotos. And it's on a one-way ticket for eternity. Un ir viena vien virziena biļete uz mūžību. All things will pass away. Visas lietas aizies. I'm made new. God has positioned us. Un, bet Dievs, mēs, Dievs mums ir nolicis different countries, dažādās valstīs, different cities, dažādās pilsētās, different places. Dažādās vietās. Different families. Dažādās ģimenēs. But he's called us all to be preachers of Bet katru vienu no mums viņš aicinās, lai mēs būtu par taisnības sludinātājiem. Stand for truth. Celēs un stāv par patiesību. Don't compromise in your walk with God. Ne, ne kompromisos savā Dieva ceļā. No matter what the promise is. Savā dzīvē ar Dievu, vienalga, ko tev apsola. Walk with God daily. Vādi savus gaitas ar Dievu Be a preacher of righteousness in your home. Savās mājās es taisnības sludinātājs. Be careful what you let through your door for your children to watch. Ja es uzmanīgs, ko tu ļauj caur savām durvīm ienāk, ko bērni tavu skatās. Be careful of the language that you allow into your home. Es uzmanīgs par to valodu, kur tu lieto mājās esot. But be a preacher of righteousness. Bet esi taisnības sludinātājs. I feel God myself. I feel. Es jūtu Dievu. Es, es kļūdos, es pieviļu Dievu bieži. Bet vienmēr tiek atgādināts man, Garets staigā ar mani, vada savus gaitas ar mani, pavad laiku ar mani, Dievs. Ļauj, lai es tiek galā šīm tavām lietām, kas tavā sirdī, tām problēmām. God has put you in certain workplaces. Dievs ielic tev dažādās, jūs ielic dažādās nu, darbietās. Maybe with people you don't like. Varbūt pat ar cilvēku, tādiem cilvēkiem, kuriem, kuri tev nepatīk. Sit all day with people like that. Tev visu dienu varbūt ir jāstrādā kopā ar tādiem cilvēkiem. You're stuck with family you don't like. Tev varbūt ir ģimene, kur tev nepatīk. It's too late. You have their name. Tev ir viņa vārdi, tev ir nu, tu esi viņu, viņu ģimenē. There's no escape. Nav, iz, nav, iz, nav iespēja izbeigt. But I realized that on the ark, Bet es sapratu, ka šķirstā, that even the wild animals were allowed on. kad arī šķirstā bija atļauts iet arī tādiem, kas bija savvaļas dzīvnieki. I'm not talking about mother-in-law, just Es some, nerunāju par sie, <laughs> sievas māti. You, know. you understand. Jūs saprotat, ja? Even the wild animals is a position. Pat arī savvaļas dzīvniekiem ir pozīcija, I was a savu wild vieta animal. šajā šķirstā. Es Years esmu ago, in daudz trouble, gadus apakaļ, es biju savvaļas dzīvnieks. God saved me bet Dievs man izglāba. There's a place for me. Tur ir šajā šķirstā arī Here I vieta am, man. safe and secure in the boat. Šeit es esmu glābts un pasargāts uh, šīs šķirsta vidū. God makes a way. Dievs deva ceļu. We have time. Mums ir laiks. Do we know how long? Vai mēs zinām, cik daudz? No one knows the hour of the day. Neviens nezin stundu un dienu. We just know the time that we live in right now. Mēs zinām, ka tos laiks, kas mums ir dots tagad. We have no time for small quarreling amongst one another. Mums nav laika, lai mēs viens uz otru kaut ko dusmotos vai We have no time for disunity. Strīdētos. Mums nav laiks, lai mēs būtu uh, šas šķelšanās, lai mums būtu. We've lost focus. Mums, mēs nedrīkstam pazaudēt fokus. That on that day when it hit zero. Un tajā, jo tajā dienā, kad būs nulle, kas itīs nulle pūkstens. Like all those people back in Noah's day. Tad tajā dienā, kad visi cilvēki, kas bija Noahs dienas dienā. Did they care about what he said or what she said? Vai viņiem bija svarīgi, ko tas vai tas teica? Or what anybody else said. Vai vienalga, ko cits kāds teica. Or what anybody else thought. Vai ko kāds cits domāja. But it was get to the ark. Viņiem vienīgā doma bija skriet uz šķirst. It's too late. Bet tad bija pavēlu. God talks a lot about unity and blessing through unity. Dievs ļoti runā par vienotību un par svētību, kas ir tajā. That we lay aside petty things. Ka mēs noliekam tās muļķīgās lietas malā. We come as one in Christ. Ka mēs nākam kā viens pie Kristus. Pentecost came where they were with one accord. Kad nāca vasarsvēku tienāta svētais garš, tad viņi viss bija kā viens. There's a lot of teachings on unity. Ir ļoti daudz mācības par to, ka jābūt vienotībai. Let's come together in these days. Nāksim šajās dienās kopā. One heart ar vienu sirdi, vien, vien vienā prātā. God, make us preachers of Dievs rādi mūs par taisnības sludinātājiem. Building each other up. Celt, lai mēs celt viens otru. Opposite to 2 Timothy. Un lai mēs būtu pretējais tam, kas bija otrā Timoteja vēstule trešajā nodaļā, ka mēs varam citus celt, ka mēs viens otru ceļam. Lai ļauj man tev kalpot. Nevis tikai tu man kalpo. Lai, ļauj man tev palīdzēt. Vai es varu tev svētīt? Un ka mēs kļūsim kā tādi, kā, kā, kā draudzi, kā tādi, ka mēs svētīsim viens otru. Tad draudz kļūs bagāti. Say, Man, ja, kad draudz, cilvēks skatās draudz, cik, wow, viņiem kaut kas ir. Es gribu tur doties. Šajā vietā ir cerība. Viņi atļo, atrod šo patvērumu, so kas ir šis šķirsts. Are we ready? Vai mēs esam gatavi? I'm heading home next Sunday. Nākošu svētdienas dodos mājā. And I go back to a work that's very difficult. Es došos mājās uz vietu, kurš ir ļoti, ļoti sarežģīta It's vieta. the, but it's the call of God. Bet tā vieta ir tā vieta, kur Dievs man ir aicinājis. 80,000 people that don't know Christ. 80 tūkstoši cilvēku, kur nepazīst Kristu tajā pilsētā. Many in addiction. Ļoti daudz no viņiem ir atkarībās. Many broken. Ļoti daudz no viņiem ir salausti. Many families hurting over Ļoti daudz suicide. ģimenes ir cieš dēļ arī pašnāvībām. There's one right now. Un viena ģimene arī tagad cieš. I want to be a preacher of righteousness. Es gribu būt tas, kurš ir taisnības sludinātājs. But I can't do it on my own. Bet es to nevaru viens pats. It must be his spirit in me. Tam jābūt viņa garam, kas ir manā. It must be that resurrection power that I do not naturally possess. Tam jābūt tam augšām celšanās spēkam, kas nav dabīgi manī. We walk with God daily. Mēs katru dienu vadam savus gaitas ar Dievu. Trust God daily. Uzticamies Dievam katru dienu. Not for tomorrow, Nevis tikai par rītdienu, but for today. par šodien. God is a faithful God. Dievs ir uzticams Dievs. Trust him to reach other people. Uzticies, uzticamies Dievam, ka viņš aizskars cits cilvēks. Let him use your life. Ļauj, lai viņš lietos tavu dzīvi. Jesus name. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Amen. Can we pray together this morning? Es gribētu lūk kopā ar jums šajā um, rītā. I want to pray here for all of us, even this word is speaking to me. Es gribētu uh, runāt uz mums visiem, kaut gan arī, nu, lūgt par uh, jums visiem, bet arī par mani, jo tas vārds runā uz mani ļoti. It's challenging my own heart. Tas izaicina ļoti manu sirdi. But this is the call of God for the Christian. Bet šis ir Dieva kristiešu aicinājums, Dieva And aicinājums kristietim. This word is speaking to you this morning. Šis vārds uz tev runā šajā rītā. I'm happy to talk with you afterward. Ja tas ir tev uzrunās, ja tu gribas mm, labprāt ar jums ar tev parunāt pēc dievkalpojuma. Es gribu lūgt par tevi. Ja tev ir kaut kas, tu vari droši nākt, uzrunāt mani vai But I want to have a unified prayer meeting. Es gribētu vienkārši šā, šobrīd pavadīt laiku lūkšanā. Piecelsimies šai lūkšanai. Let's close our eyes. Aizvērsim savus acis. And let's address the throne room of grace. Un iesim pie Dieva žēlstības troņa. And Let's bring everything before God this morning. Nesīsim visas šīs lietas pie Dieva. That if there's quarreling and difficulties, ja varbūt ir kaut kādas grūtības vai and if kādas there's lietas, separation in your heart, varbūt kaut kādas tāda nodalīšanās, nošķiršanās tavā sirdī, that God would begin to work in us this kad morning. lūksim, lai Dievs sāk darboties mūsu And sirdī if there's been a šorīt. calling upon your life and you've been running from that thing Un ja ir uh, aicinājums tavā dzīvē no Dieva, bet tu no tā izvairies, because of fear, Varbūt tāpēc, ka tu esi nobijies. Because of doubt. Varbūt tu šaubies. That we're going to address Jesus this morning with this problem. Arī to mēs šorīt varam nest pie Jēzus, uzrunāt viņu ar šo. That God will give you the strength to be a preacher Dievs tev dod spēku būt un kļūt par taisnības sludinātājiem. Mēs lūgsim par ģimenēm šai rītā. And for those around us that we work with tiem, kur mums ir apkārt, kur mēs strādājam, varbūt. That God would bring a great awakening. Ka Dievs nesīs lielu atmošanos. So let's pray together. Lūksim kopā. Debes Tēvs, es Tev pateicos šajā rītā. Es Tev pateicos par šo vietu. Es Tev pateicos par katru vienu šajā istabā. Un par to darbu, ko Tu dari kuldīgā. Mēs kopīgi nākam Tavā priekšā. Mēs, Dievs, noliekam tās muļķīgās mazās lietas nos malā. Mēs noliekam tās lietas, kas mums kaut kā ir pārņēmušas. Noliekam viņas malā any selfishness that's in us. Jebkādu uh, egoismu, patmīlību kas ir mūsos. Viena lepnība, kas ir mūsu sirdīs uzcēlusies. Bet Dievs atved mūs atpakaļ lūdzu pie tās pamatlietām, pie šīm vienkāršībām, kas ir Jēzu Kristu. Ka Tu biji piesirsts krustā un augšām cēlies. Ka mēs esam šajā šķirstā uz šī šķirsta kopā ar Tevi. Ko nos dienā Tu ieved šos visus cilvēkus šajā adusā, šos dzīvniekus. Savādāk viņi viens otru nogalināt. Tu arī mums dod uh, vietu, kur mēs varam būt mierā, kad tu aizslēdz un atslēdz lietas, kas nav no tevis, Dievs. Aiztais ik vienu lietu, aiz, aizver tās lietas, kas mūsu dzīvē, kas ir Timotei grāmatā rakstīts. Es negribu vēst, nesāt Jēzus masku. Es negribu uh, apģērbties un izlikties. But God, I want the power of you in my life. Bet es gribu tavu spēku savā dzīvē, I Dievs. want this resurrection power. Es gribu šo augšām celšanās spēku. Same Holy Spirit that brought you to life and up out of that grave. Tas pats svētais gars, kas tev cēla no nāves un dzīvībā, That that would Kad tas arī tiks manī šodien ielikts, life, oh kad es tevi izjūstu savā dzīvē, ka es tev uz tevi paļautos savā that dzīvē, no ka vai arī, lai, lai arī cik traki varbūt būtu apstākļi, no calling, lai arī cik radikāli būtu tas, uz ko tu mūs aicini, ka mēs uz tevi paļautos. One year I'll trust you. Kat vienu gadu es uz tevi paļaušos. Five years I will trust Piecus gadus es tev uz tevīm paļaušos. Desmit gadus es uz tevīm paļaušos. You are a faithful God. Jo tu esi uzticams Dievs. Fill this ark with lost people. Piepildi šo šķirstu ar pazudušām dvēselēm, Dievs. Fill this place with our families. Piepildi šo, šo šķirstu ar mūsu ģimenēm, Dievs. Fill it with husbands and wives ar vīriem no un sievām, kur vairs nestaigā ar tevi. Fill it with prodigal children that are wayward right now. Piepild ar tiem pazudušiem bērniem, kur tagad ir bijuši tev, bet atkrituši. That the preachers of righteousness in this room. Kad šie šai istabā, kas ir šie taisnības sludinātāji. The Holy Spirit, you give them the strength to stand for truth. Kas svētais gars, tu dod spēku mums pastāvēt un stāvēt par patiesību. And your love that's unconditional. Un tava mīlestība, kas ir mm, bez nosacījuma. It's your love that draws people in ka tava mīlestība būtu tā, kas velk cilvēks iekšā. That this place would be filled with Ka šī unison. vieta būtu piepildīta ar vienotību. It would be one in Christ. Ka šeit būtu viens, šie visi cilvēki būtu kā viens God, you Kristu. would add to the numbers in this place. Un ka tu pielikt cilvēku šai vietā. You would take us all deeper in our Ka own tu walk. mūs vest dziļāk, mūsu pašu arī ceļā ar tevi. That we just don't want to talk a good talk. Ka mēs vienkārši negribētu runāt labas runas. But I want to walk it, God. Bet Dievs, mēs gribam dzīvot I un wanna live in staigāt Jesus. tajos. Mēs gribam dzīvot tajās lietās. Vadīt savas gaitas ar Jēzu, un kad šī bazūna skanēs, un kad tu mūs ņems mājās godībā, lai nevis viens tikai tik paņems, bet lai divi tiktu paņemti, kad netikt atstāts kāds aizmugurā, bet ka tu darītu spēcīgu darbu šeit. Lord, I thank you. Kungs, es tev pateicos. Es tev pateicos, ka tu esi nesis mieru manā dzīvē. Nes spēku manā dzīvē, manā paša sirdī šajā rītā. Un arī mūsu draudz, kur iet arī īrijā, iet caur grūtam laikam, ka arī viņus tu drošina, iedrošināt šajās dienās. Un, ka visas acis tik paceltas uz tevi, Jēzus ka tu esi cerība. Tu esi uh, mūsu cerības ankurs you keep us firm and secure. Un ka tu mūs turi stipri. In Jesus name. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen.